Libere vivantai papagoi en Europo pepas en diversai lingvoi. Monachai psitacoi, kiwi devenas el Sudamerico, primultigis en grandai urboi kiel Ateno, Bruselo au Verono. Cai esploristoi estas surprizitai che la birdoi inter si conversazias en Belgio, alie ol exemple en Italio. Cio estas comuna por homoi, cae monachai psitacoi. Ili parolas diversain lingvoin, depende de tio, cia ili nascigis cae plen crescis. Similia al homoi, monachai psitacoi comunicas alie en Verono ol en Bruselo, diras biologo en Constanzo, quiu jus el trovis tion, cae publicigis gin en scienza giornalo. La lingua talento de la proximume 30 centimetro in grandai verdai papagoi ja estas conata iam pli longe. Ili appartenas alla malmultai bestoi ciui capablas lerni homan lingvon. Che la birdoi conversazias ancau inter si en diversai lingvoi, Tio tamen surprizis la esploristoin en Constanzo. Monachai psitacoi exemple havas tute alian contactan vocon ol bestoi kiwi vivas en aliai urboi. La Brusela varianto estas pli longa cae iel pli acresona, pli proxima al alarma voco. Sed egale kiel gisonas, sonas, La signifo de la contacta voco estas en ciui urboi sama. Mi estas ci tie, kie vi estas? Ciui monachai psitacoi malshatas esti solai, kai usas gin, kiam ili volas sci, kie en tute estas ciui aliai. Ecte kiam sam speciano respondas, ili ecflugas por serci la respondinton, por esti cune. Por sia prilumigo, la sciencistoi registris la pepadon de monachae psitacoi en diversae Europae urboi, inter ili en Ateno, Barcelono, Bruselo, cae Verono, cae comparis tiuin pepadoin. La malsamae lingvoi ec estis laula opinio de la sciencistoi char bestoi estis copiintai la vocoin de sam specianoi, set faris cetio etain eraroin. Laula tempo la devioi tiam iom post iom accumuligis, gis la pepado estis caracteriza por ciu urbo. Origine monahae psitacoi devenas el Sudamerico. En Europo ili vivas nur ecte celcae iardecoi. Ili estas posteuloi de papagoi el zoologiae giardenoi, au el privatai domoi, quiui iam fuggis au estis liberigitai, diras las ciencisto. En celcae landoi, exemple en Hispanio, ili tiam plimultigis, che ili farigis plago, Monachai psitakoi ne estas la solai exoticae birdoi kiwi bonfartas en Europo. En Germanio exemple intertempe vivas dec diversai libere vivantai papagai spezioi. Sed la parolemai monachai psitakoi en Germanio estas ancorau malmultai.